Mais uma dos NM, junto com o DJ Nenê. Ela é a melhor mamano, não tem jeito. Ô mulher, eu só quero resumo, não quero saber das suas lorota. Tá com o Kevin Neném o Magrão atrás do paredão que elas adoram. Tá com o Kevin Neném o Magrão atrás do terrorista, elas adoram. Então me mamou, da hora, gozei, tu pode embora. Me mamou, da hora, gozei, tu pode embora. Tu me mamou, da hora, gozei, tu pode embora. Me mamou da hora, gozei tchau. No baile funk de favela eu te faço a proposta. Kevin e Ah, vai te fazendo a proposta. Tu me mamou na hora, você tu vai embora. Me mamou na hora, você tu vai embora. Me mamou na hora, você tu sai fora. embora. Me mamou na hora, teu jeito vai embora. Teu jeito vai embora. sai fora. Aê, aê, caralho, nenê. Mais uma dos NM, junto com o DJ Nenê. Ela é a melhor mamando, não tem jeito. Ô mulher, eu só quero resumo, não quero saber das suas lorota. Tá com o Kevin Neném o Magrão atrás do paredão que elas adoram. Tá com o Kevin Neném o Magrão atrás do terrorista, elas adoram. Então me mamou, da hora, gozei, tu pode ir ah! embora. Me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora. Tu me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora. Me mamou da hora, dizer tchau. No baile funk de favela alternativas a proposta Kevin e os NM. Ah, vai te fazendo a proposta. Tu me mamou na hora, você tu vai embora. Me mamou na hora, você tu vai embora. Me mamou na hora, você tu sai fora. Me mamou. embora. Hoje vai embora. Sai fora. Tu me mamou, da hora. Gozei, tu pode embora. Me mamou, da hora. Gozei, tu pode embora. Tu me mamou, da hora. Gozei, tu pode embora. Me mamou, da hora. Gozei, tchau. Oi! Tu da hora, gozei, tu pode ir embora, me mamou, da hora, gozei, tchau. No baile funk de favela, eu te faço a proposta, Kevin o ZM. Ah, vai te fazendo a proposta, tu me mamou, na hora, gozei, tu vai embora, me mamou, na hora, gozei, tu vai embora.